alaikum wa Htio sam, kažem vam, posebno skrenuti pažnju na ovo pitanje, pitanje tekfira u današnjem vaktu, jer to je danas jako aktuelno. Možda mnogi od vas niste upoznati, ali vjerujem da će vrlo brzo doći do vaših ušiju. Bio je komentar ovdje vezan za onu knjigu i za... Danas mnogi, mnogi ljudi pokušavaju posijati razor među muslimanima. I moramo biti svjesni te činjenice mnogima je stalo da se među, muslima, da među dolazi do, do svađa, prepirki, rasprava i tako dalje i tako dalje. Pa danas puno se forsiraju ta određena pitanja i puno se, puno se forsira razdor među muslimanima. Pazimo, jedinstvo muslimana je neophodna stvar, jedinstvo muslimana je nužda i mi smo obavezni da uložimo svoj napor na putu ujedinjavanja muslimana, ne na putu, na putu cijepanja muslimanskih redova i pazimo se, dobro se pazimo Boga. Jer kažem vam da je tematika jako aktuelna i da iz dana u dan uzima sve veće i veće razmjere, posebno možda na nivou čitave BiH i dijaspore se govori o ovim temama i ovoj tematici, pa ako vam dođe do vaših ušiju da vas, da vas te stvari ne bi kojim slučajem onaj uzdrmale i da vas ne bi pokolebale u određenim pitanjima, nego da budete pripremni i da budete pripravni za, za ovakva pitanja i njima slično problem je što se svi mi stavljamo u isti koš. I sad ovdje posebno možemo biti, ne do Allah iskušani svi. Jer ovdje mnogi ne prave razliku između onih koji forsiraju takva pitanja i onih koji, koji nisu za to. Ja prvi da budem iskren se ograđujem od onih koji takve stvari rade i Allahu Želešanu se ograđujem od njih. Jer to nije menheđ, menheđ naših to nije menheđ prvih generacija. To nije menheđ prvih generacija. Ubjeđenja i uvjerenja ja jesam i stojim na menheđu ispravnih generacija, prvih generacija, da čovjek koji počini određena djela, on postaje kafirom. No međutim, pojedinca proglašavanje kafirom, proglašavanje pojedinca kafirom. Ko počini to i to djelo, kako kaže sam sa salam, učinio je nevjerstvo. I stoji to. No međutim, da to kažemo za čovjeka koji je to počinio, to je Boga mi opasna stvar. To je opasna stvar za pojedinca. Jer proglašavanje čovjeka općenito kafirom je jedan propis. A proglašavanje pojedinca je posve druga stvar. Zbog tog sam i naglasio da proglašavanje pojedinca je problematična stvar kod ovih pojedinaca. Našli su za shodno da čovjeka koji počini to djelo proglase kafirom. Ashab radijallahu ta'ala anhum krenuli u, oslobađanje tajfa. I šta se dešava? Na putu vide drvo zato envat. Zato vat. Vide to drvo. I kaže Allah poslaniće daj ti nama odredi jedno drvo. Kaže od koja ćemo i mi tražiti bereketa kao što i oni imaju zato on vat. Odrediti nama jedno drvo. se sallallahu se naljuti ashab Allah ta'ala anhum prihvatili islam u Mekki nakon oslobođenja Mekki. Bili su frišku u islamu. na Nafriško su bili u islamu i mnoga pitanja su im nepoznata. I nije poslanik sallallahu alejhi ve rekao njima učinili ste nevjerstvo i ste postali kafiri zbog toga. Nego im je rekao, rekli ste isto što je i Musaov ovaj narod rekao njemu iđa alena ilahen kema nama jednog, jednog Boga kao što oni imaju Boga. Zbog toga moramo znati da naš narod, općenito naš narod, živi u jednom velikom džehlu, bez obzira što se deklarišu kao muslimani. Žive u velikom džehlu i neophodno je podučavanje ljudi. Neophodno je podučavanje ljudi. Ja sam danas u toku radio emisije imao jedan ovako jako interesantan poziv od jedne žene, od jedne slušateljke. Kaže, nastojim kad god imam vakta da slušam, kaže, tvoju radio emisiju, da te Allah Žešanu nagradi, ali pojavile se određene šubhe. Kako ovaj radi ovako, zašto onaj radi ovako? Mi te stvari vidimo. Ljudi žive u šubhama. Ljudi imaju prezentovane određene propise, no međutim ne znaju ljudi kako je ispravno. I oni žive sa tim šubhama. No međutim mi danas dočekat, dočekat te ljude, oni žive u šubhama i ne mogu ljudi da progledaju, ne mogu ljudi da idu naprijed. I mi samo dočekati i još im zadat udarac uta. Subhanallah, tu čovjek mora biti jako oprezan. Tu su sve ljudi i oni koji praktikuju islam vidjet ćete da mnoge propise ne poznaju. Ne poznaju. I možda će zapadati određena, određena djela koja su ili, e, ili vesile, jedan put do širka, ili možda zapadaju u mali širk ili zapadaju recimo takve stvari ili urade dijela koja su djela, djela u osnovi djela kufra. No međutim kada ih podučite ljudi zastanu na tome. I zbog toga ovdje ishitravanje jezikom, a posebno proglašavanje ljudi pojedinaca kafirom, la ilaha illallah, ja sam jedne prilike bio, bio sam u društvu ljudi koji su, koji su anaj, posegnuli čak za takvim riječima, na billah Allahu želešanu se utječemo od toga. Bez kakvih argumenata, bez jakih argumenata, da čovjek se tako osmine, da takve, da takve riječi izusje, da takve riječi govori, zaista su to stvari koje su, Bogami jako teške stvari a čovjek vidi recimo da šehe ili sam ibn Taymi nije zapadao takve stvari, kad vidimo recimo savremene učenjake. Niste to mogli čuti recimo od šeha Ibn od šeha Bin Baz, ta'ala ne možete to čuti od šeha saliha Fauzana, od šeha muhammad Vahtara Šankita, ne možete to, niste to mogli čuti od šeha Albani, rahmatullahi ta'ala niste to mogli čuti recimo od e, od mnogih drugih islamskih učenjaka, no međutim danas islamski učenjaci nemaju pojma, oni žive veze sa islamom nemaju, a maša Allah pojavili se neki pojedinci koji su preslušali tri laje i počeli fetve izdavati oni. to je zaista stanje teško Boga mi, čovjek kad je rekao lično meni tome posjeklo mi je čini mi se da mi je noge od koljena odsjeklo kad čovjek kaže danas ima recimo učenjaka kojima nisu ova pitanja jasna maša Allah te Allah tebi jasna čovjek rekao ovako meni lično meni rekao to kada ti znaš da ima doktora i profesora, kaže, koji ima ta pitanja, nisi jasna. Maša Allah. Čovjek zaista gdje god pipne pamet. Kod god pipne, ja mislim da je ulak tu i ovdje, je god pipne. To je bilo da je kakvu agenciju za izvoz pameti bilo organizovati to. Mislim, zaista je to tako. Gdje god pipnete sve, vidi se kroz mozak, tako bistro to, neiskorištena pamet. Ali eto, subhanallah, kad učenjaci ne znaju, nasljednici poslanika nisu mirni. Kako će biti mirni drugi muslimani? Zaista, kad čujete ljude da govore o učenjacima, da učenjaci ne valjaju, vjerujte, znajte da nema u njima hajra. Drugim rječnikom, znate šta govori? Govori da, ne, da poslanici ne valjaju. Drugim rječnikom govori da poslanik ne valja. Jer to su nasljednici poslanika. El ulema uvarata Učenjaci nasljednici poslanika. Kad ljudi počnu vrijeđati učenjake, nema više hajra u njima. Gotovo. Oni vrijeđaju poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To je menheđ i pravac židova. Da udaraju na srž, Udarali su na ashabe, najodabraniju generaciju, udaraju na učenjake. Kad udariš zmiju u glavu, gotovo. Kažu uvijek udri u glavu. I udaraju, zato islam udaraju ondje gdje, gdje, gdje je najjači. Udaraju učenjake. Kad učenjake oboriš, gotovo. Kad nema više autoriteta, nije više autoritet. Danas nisam ni znao, vjerujte, u ovako reći ću vam kad se to desilo u utorak razgovaram s čovjekom, nisam ni znao, zaista nisam ni znao, duboko sam pogođen time. Čujem da ljudi vrijeđaju šeha Ibn Asimina, da vrijeđaju šeha Bin da vrijeđaju šeha Albanija, da vrijeđaju šeha Selman al-Audu, da vrijeđaju šeha Sefer al-Havalija, da vrijeđaju islamski učenjak. Ja zaista ostao sam bez teksta. Ne mogu da vjerujem da zaista ljudi su se osmjelili toliko da više nema islamskog učenja. Gotovo. Mislim, zaista, ko ima više učenjaka? Ko ima od učenjaka? Ne, zaista, ako to nisu učenjaci današnjice, onda ja ne znam, vjerujte, više ne znam za učenjaka. Ali šta? Ovaj ne smije govoriti, ona je politički ovako, ona je, ona je, ona je. billah. A čovjek danas pojavio se neko tamo, sad vam kažem, kad bi čovjek pogledao njegovo znanje i znanje od šeha Albanija, rahmatullahi ta'ara, rehi, bilo bi sramota. To je sramota poredi, u Allah vam kažem sramota tu Uopće sramota spomenuti u kontekstu. Eto. To je sramota spominjanje u kontekstu, primjer kažem, takvih osoba i, i tih učenjaka. Allaha mi vam kažem, to je sramota uopće spomenuti u, poređenju. To vam je kao da spominjete nekoga iz, iz 20. stoljeća i poredite ga sa sahabima. to vam je možda kad bi najučenijeg i najboljeg čovjeka 20. stoljeća spomenuo i uporedio sa, naj, sa e, ashabom koji je bio e, najmanjeg teabuda i naj, najmanje menzile to bi bilo možda bliže nego li kad, bi, kad spomenete ovoga i spomenete šeha Albani rahmetullahi ta'ala i tako dalje. Ja vjerujem da šeha Albani rahmetullahi ta'ala alaihi koliko je haditha napisao ovaj nije ni pročito. Koliko ih je pretražio do detalje i sve ravije, prebisku i tako dalje. Ovaj mislim da nije toliko haditha ni pročito. Možda da je uzeo da je listo ne bi toliko prelistao. Ali ja to kažem vam, vrijeme, vrijeme je jako teško i zaista je stanje alarmantno. Govorim vam da samo ovim pitanjima, onaj, da ne bi kojim slučajem nasjeli na takve udare i kad čujete da se, da se u pojedinim ovaj, strukturama i govori o tim pitanjima, nek znate na što se cilja. Možda u određenim situacijama budete vi sami pogođeni tim riječima, možda mislite da se to na vas odnosi, a odnosi se u odnosi na druge ljude, odnosi se na druge ljude i neophodno je da se o nekim pitanjima čak i ogradite od takvih stavova. Jer vi ćete možda čut takve stvari, doći vam do ušiju i mislite da se to odnosi baš na vas, a nije na vas. Ne odnosi se na vas jer vi ne zastupate takve stavove, ali eto, zbog te izmiješanosti ponekad bit će vam prišivene, stvari, bit će vam prišivene te stvari, iako one nisu u osnovi onaj, vaša karakteristika i vaša osobina. Kažem vam da je vrijeme, vrijeme fitneta i možda je čak i bolja stvar mnoga te, mnoge te stranice i mnoge paltalk sobe i ulaziti u ta pitanja Puna jest, ali čovjek se treba začuvati, treba čovjek da sačuva svoj iman. Jer vrijeme, vrijeme šubhi, ovo su jako opasne šubhe. Vjerujte, stvari koje, koje kidaju redove muslimana. Kažem, ovaj, ovo područje ovdje je sačuvano, alhamdulillah, tih stvari. Ovo područje ovdje, ovaj širi rejon, alhamdulillah, pošteđeni smo tih stvari. No međutim, čovjek mora biti oprezan. Možda u neko dogledno vrijeme se pojave, ti, ti problemi se pojave i na ovom, i na ovom području. Zbog toga je neophodno da, čovjek, zauzme dobar gard, da se dobro odbrani prije nego li, prije nego li se pojave takve stvari. Jer imate pitanja koja su, e, koja su recimo uzela, svog, uzela su svog uporišta negdje na području Bosne. Imate neke stvari dolaze iz dijaspore. I ta određena pitanja, kažem, a ima i neke stvari dolaze od studenata izvana. To je napravljen, čitav, jedan džumbus je napravio oko, napravljen oko toga i kažem vam da u današnje vrijeme jako je teško da se čovjek stabilizuje. Ali alhamdulillah kažem vam pošteđeni se mnogih tih pitanja i ako vam dođu bilo kakve te stvari do vaših ušiju, bolje je da o njima priupitate prije negoli, prije zauzmete možda neki stav o tome. Jer kažem vam da stanje je, stanje je šubhi se mnogo proslijedilo i mnogo pitanja je pokrenuto. Pitanja koja zaista o kojima općenito mi kao daje ne bismo trebali razgovarati, raspravljati, a kamoli da, da se to spusti na spusti među eh, ljude koji da kažemo obavljaju namaz, zna se čuvati svoju vjeru i tako dalje i ubace im se te stvari, ubace im se šube i onda ljudi ne znaju u kući. A inša Allahu ta'ala pazite se ti stvari. Ovih ovakvih stvari, proglašavanje imama, kafirima, pojedinaca, proglašavanje ljudi iz islamske zajednice, kafirima i tome slično, pazite se ovih stvari. Allahu se utječemo od toga da čovjek, da čovjek uopće spada na te stvari. Čovjek može iz svog tvrra, iz svoje bogobojaznosti da možda zaobiđe mesčit jedan da ode klanje drugi gdje će osjetiti veći rahatluk. No međutim, da čovjek proglasi imama bilo kojeg kafirom, nije to ni moje ni tvoje da radim. To nije naše da mi to radimo. Ako hoćeš obići mesčit, zaobidi ga. Otiđi u drugi mesčit, klanjaj. No međutim, proglašavanje imama, kafirima, pazite se tog. Pazite se tih stvari. Na osnovu čega? Pitam se samo s čime ćeš sresti Allaha Đelešanu na sudnjem danu. Zato što imam tebe možda ne podnosi, jel zato? Jel možda zbog grijeha koji je počinio? jel kufru činio? Zapisi, šta je napravio zapis? Ima, imate vrste zapisa koje, koje, kojima, ako ih čovjek bude uradio, možda nije učinio nevjerstvo Allah Bez obzira, imam nek stoji na svome. On će, on će ići sa svojim riječima na sudnji dan. No međutim, da on mene isprovocira pa da ja izustim i da ja snosim teret, to ne smijem sebi dozvoliti. To je provokacija. Čovjek može proglasiti mene kafirom, no međutim, ja ne smijem posegnuti za tim. Jedan od nas dvojice jest, kako kaže poslanik sa sallam. Jedan jest. No međutim, taj hukm ćemo mi prepustiti Allahu Đelešanu. Ako neko kaže za nas da, da smo kafiri, pustimo ih. Neko jest. A šta misliš, ako ja izustim tu, pa jedan od nas dvojice bude, a on ne bude, pa se te riječi vrate na mene. Vi čuvajte svoj jezik. A ako vama sta zalijepi, pustite to onda kad ti kaže imam, dosta mi je vas i šarijeta, da li kanja za njim? Ja vam govorim, imate stvari, imate džehl koji je prešao svake granice. Ne, slušajte, vi se morate, morate sačuvati svoj jezik. Što se tiče toga, ti imaš, imaš mogućnost da odeš u drugi mešid, da ti u drugi mešid. No međutim, sačuvajte svoj jezik od toga da vi inicirate još dodatne probleme. Ljudi moramo shvatiti da mi moramo danas čuvati jedinstvo muslimana stanje se mijenja ubolje. Nemojmo ga sad zagorčat tim određenim pitanjima. Tim pitanjima, rekao imam to, e, smijem ja sa za njim isklanjati, odmah je pitan smijem ja za njim klanjati, ne smijem ja za njim klanjati, je li onako, ako je izustio određene riječi koje su riječi teške, a malo prije sam naglasio, čovjek može izustiti riječi, riječi kufra da ne postane kafir. Možda živi u šubhi, možda ne zna, možda, možda, možda, možda, ima stvari koje se, koje se moraju tretirati u šerijatu i koje se tretiraju. I to pitanje, nemojte dozvoliti da ta pitanja vas, da vas ta pitanja i da vas ta pitanja savladaju. Ako želiš zaobići tog imama i otići u drugi mešit otiđi. Ali nemoj dozvoliti sebi to da, da pričaš takve stvari, jer to će prouzrokovati probleme svima, svim multezemima. I s tim se danas problemima mi susrećemo. Danas se nama lijepi da mi proglašavamo Rejsa kafirom, da mi proglašavamo ovo kafirom, da proglašavamo, da proglašavamo, da proglašavamo. Vi ste čuli da je rezolucija jedna izišla i tako dalje. Jeste čuli za to? Rezolucija ispred islamske zajednice, to ja ne za svoj fasciklu da vam to pročita. Znači određene stvari od pojedinaca koji su izustali takve riječi, no međutim, ja, ja ne kažem da je Rejs kafir. I ograđujem se od koji to kažu. To ja javno kažem to. Međutim, to su pitanja, jako teška pitanja. Šta mislite koliko su, to, koliko su to teška pitanja? Općenito koliko su to teška pitanja za muslimane? No međutim, to se nama šije zbog pojedinaca. Sve se nama prilijepi. Pazimo se tih stvari. Ako neko ne nalazi za shodno da ode u mesčid, mjesni mesčid gdje se nalazi, pa želi ga zaobić, nek ode u drugi mesčid. Ali nek sačuva svoj jezik. Ako sačuvamo svoj jezik, to nam može dobro doći poslije. Nemojmo prouzrokovati veće probleme. Jer mi našim jezikom možemo prouzrokovati veće probleme. Sutra može nam biti zabranjen možda jedan vid ovakvih druženja, ovakvih sakupljanja. Jer tu postoji način i varijante za to. Može, može nam biti sutra spriječeno mnogo drugo dobro. Mogu sutra biti izgled... Našim ponašanjem. Šta misliš? Ja budem sebebom da sutra iziđe zakon gdje se neće smjeti nositi brada. Ha? Ili ja budem sebebom da sutra moja supruga mora otkriti lice. Šta mislite? Ishitren jezik. A da sam šutio, ne vjerujem, ne bi moj gospodar kaznio za to. Moramo paziti. Vi znate da moramo razmisliti o masahi, o dobrobiti za Islamu muslimane. Vi znate da glasanje u islamu nema, nema uporišta. No međutim, islamski učenjaci smatraju, jedan dio islamskih učenjaka smatra da treba izići na glasanje radi opće biti muslimana, kako ne bi kafir neki zauzeo tu poziciju, kako se ne bi nanijela šteta muslimanima. Znači biranje e, manje štete u odnosu na veću. I sad recimo kad pogledamo ta pitanja, vidimo da moramo u određenim situacijama biti pažljivi, da moramo raditi na, raditi na dobrobiti islamovim muslimana. Ali ponekad se razmišlja sekundarno. I sa sekundarnim razmišljanjem možemo nanijeti štetu. Pazimo se toga. Pazimo se tog, moramo gledati malo dalje. Jer šta mislite ako se desi da čovjek svojim gestom, svojim ponašanjem bude uzrokom da se zabrani neki od ovih hajrata koje sam spomenuo? Boga mi to je... Šta misliš? Svaka žena, svaka žena koja danas pokriva lice, kad se njeno lice ukaže drugim ljudima, onaj koji je bio uzrokom biće, biće odgovoran za to. I svaka brada koja sutra bude morala biti obrijana. Tvojim sebom jer je sebe sebebom onoga, on će snositi teret za to. A to možda će potrebati 50 ili 100 godina poslije. Ponekad se o posljedicama, negativnim posljedicama i ne razmišlja. Ili šta misliš? Naša gesta bude sebebom da, Allah, da bude nam zabranjeno ovakva druženja. Ne budemo više mogli da učimo Allahovu vjeru. Pa ne budemo više mogli da govorimo. Pa ne budemo više mogli da se družimo. Da radimo za Allahovu vjeru. Nego nam budu putevi suženi poslije. Ako hoćeš otići klanja džumu, moraš otići tu. Moraš otići ovdje, moraš otići ovdje. Vi znate da u nekim zemljama ima kartica, braco. Moraš samo staviš karticu ako si došao u džamiju da se zna da si došao danas u džamiju. Samo mora, u džamiju u koju si prijavljen da ideš. Samo u džamiju u koju si prijavljen da ideš. I ne smiješ otići u drugu. Nego ovdje si prijavljen, karticu imaš, poništiš karticu i danas došao tri puta, zna se na tvojoj kartici da, da si došao tri puta. Ja pa sabor. ila ejetike el melek, melekul maut. Sabor ti ne dođe melek smrti. Jer mi šta možeš promijeniti? Da mi mislimo da Šehol Islam Ibn Tejmije je gledao sve kako se on njega zatvaraju ga u zatvor i on trebao sad izići suka sablju i... Ne, šta je, šta je drugo? Šeh Salman el Aude kada je trebao da bude zatvoren imao za sobom stotine učenika. No međutim rekao nema da ko prstom pomakne. Postupak razvori tog insana. U zatvor bio, da ima Malik bio u zatvor, da ima Abu Hanife bio u zatvoru. I u, islamskim državama. U islamskoj državi bili ljudi u zatvoru, učenjaci. Pa šta, jesu li oni napravili bunu i nanijeli štetu? Nisu. Uthman ibn Affan radijallahu ta'ala anhu bio ubijen učeći Kur'an. bila otvorena stranica koja dođe 60. 62. stranica od sure El Bekare bila je otvorena i tu je ustali ashab radijallahu ta'ala bili da ga zaštite, on rekao ne, nemoj da se proljeva krv muslimana zbog mene. I bio ubijen Uthman ibn Affan radijallahu ta'ala anhu. A bili ustali ashabi da ga zaštite. Gdje su to? To su razboriti učenih ljudi. Ne možemo mi razmišljati da kažemo sekundarno i misliti mi možemo sad promijeniti dunjalog. Ne možemo mi promijeniti dunjalog. Nemojte misliti da mi možemo promijeniti dunjalog. Dokle sad ne znamo mi. Sutra Možda će neko svirat klavir, možda će neko pretrpiti neka iskušenja, možda će neko ono esver esver, ashab Allah ta'ala nam se prošli kroz razne vrste iskušenja, bili su iskušani. I u borbi bili su iskušani u svome životu, bili su iskušani u porodicama, bili su iskušani. Bili su iskušani ashab radijallahu ta'ala. Poslanik sa sallam i gledao, gledao i kako bivaju mučeni. Šta kaže poslanik sallam? Osaborite o porodice Jasirova. Fe inne al vaša uh, ono što vam se obećava jeste džennet. Porodica Jasirova. Gledao ih kako bivaju mučeni. Ne možemo mi danas, stvari se ne mogu promijeniti za, za sat. Ne mogu se zadan, ne mogu za godinu. Ako dočekaju naši unuci i naši praunuci bolje dane fe ni'met. a zapamtite živimo u blagodatima da ne možete, da nismo ni svjesni. Eto, zapamtite, živimo u blagodatima i u vremenu koje bi poželjeli u koju zemlju recite, koju zemlju hoćete? Recite samo koju zemlju hoćete. Samo je recite. U, kad čuju kako je slobodi vi živimo. Jo, e, oni u Bosni, sjede njih 50, sjede i govore Allah, tabarka ta'ala, ono, serve ah! da je nama da mi sjednemo pa da mi koju progovorimo. Ljudi su do u, području Dagistana i Čečenije kopali za municiju i za municama učili Allahu vjeru. Pobjegnu i skopaju za munice negdje u zemlji, dole sakriju se i uče Allahu vjeru. Mi danas sjedimo u mešetu, svi se zna ćemo subotom ima predanje smiješ plakate polijepiti. Jel tako? Servesira. Hodem, alhamdulillah, znate u Uzbekistanu, kad vide čovjeka da, da su mu nogavice iznad članaka, odmah u zatvor. Odma, automatski, nema priče o tome. Samo, e, dokle sabor? Šta uraditi? Šta se može promijeniti? Ne smiju potkratiti svoje hlače. ako samo ide malo kraći, gotovo. Ako vide muslimana, vide muslimana, pametnog čovjeka, samo da je malo, malo, malo nastrojen islamski, samo malo, da simpatiše muslimana odba u zatvor. Sva inteligencija, sva omladina, sve je to po zatvorima. Šta tu kazat? Moramo biti zadovoljni. Stanje kod nas je stanje idealno. Da vam kažem, idealno. Samo treba raditi. Raditi na širenje Allaha i tabaraka ta'ala vjeri. Ono, ono je idealno sa strane slobodi. Sa strane slobodi. Imamo danas, alhamdulillah, slobodu govora, imamo slobodu druženja, imamo slobodu okupljanja, imamo slobodu ispunjavanja dina. Bogat, jel nekog, nekog od vas neko za povuku što ste klanjali namaz? Nije. Znate li vi da u, da u Tunisu, kad se ujutro u vrijeme sabah namaza upali svjetlo u nekoj kući, gotovo. Ko je došao na jaciju na sabah neće sigurno doći. U toku noći je u Čuzari sigurno. Kaže jedan brat, znaš, kako smo mi učili hadith. Kaže, odemo, pobjegnemo, kaže, ušumu negdje gore i popremo se na drveće i napišemo po jedan hadis ovako na cedulju Tako straže znanje. Danas nemojmo, nemojmo e, zahtijevati i očekivati. Šta, evo sad, pitanje jedno. Samo jedno pitanje. Šta mislite? Šta mislite? Evo nas vidite koliko ima ovdje. I nije samo ovdje. Da nam neko kaže, eto, vi imate jednu općinu, hajte vi sredite. Općinu jednu. Sredite vi. Šta mislite? Teško njoj. Stvarno teško njoj. Prvo, nedostatak ahlaka. Moramo se mi busati uprsa. to je činjenica. Možemo se mi busati uprsa što se tog tiče. Ali ćete naći nedostatak ahlaka, Kaže, brat, alhamdulillah, ja živim u, islamu sam, praktikujem islam i tako dalje. Žena njegova cilja, on bacio knjigu, kaže, napravi me ožiljak na licu. Posvađali se. Obična svađa, ožiljci ovdje, ožiljci tamo. Udaranja, to. Daj šipku, daj nogom, slomi rebro, udri ovako, udri onako i tako dalje. Odbij bubrege, modrice ovdje, ondje i tako dalje. Sve to stoji, jel tako? To je zbog, onda kad vidite načine raskidanja brakova, nakon tri razvoda braka nastavak braka i takvi stvari, takvi ispadi da to Allah Želešanu, da nas Allah Želešanu sačuva. To su stvari koje su zaista krupne stvari i velike i katastrofalne pogreške. No međutim, eto, dešavaju se. Ali moramo biti zadovoljni sa stanjem. Ipak, stanje ide nabolje i moramo mi uložiti sebe da doprinesemo još boljem stanju muslimana. A te negativne stvari, od njih se naravno ograđujemo i ne stojimo iza postupaka tih pojedinaca i naravno sabor, sabor, sabor. To je nužna stvar. Ako želite istrajati u ibadetu, sabor. Ako želite istrajati u postu, sabor. Ako želite istrajati na bazu sabor. Ako želite istrajati u dobrim odnosima s ljudima, sabor. Jer živite s ljudima i oni vas sad ošteti ovako, sad vas ošteti onako, moraš saboriti, jel tako? Iskušate Allah bolesti sabor. Allah ti daje svog obilja, opet sabor. Jer ne smiješ potrošiti ono što je haram, ne smiješ ovako. U svim situacijama kroz koje polazimo sabor. Samo negdje treba osaboriti na blagodati, negdje na iskušenju. Ali sabor je ono čime se moramo okitići Da vas Allah Želešanu nagradi. Dobro, što onda pitanje, mi ima pet na ja vidim na dženazu jer sam dužan kao musliman, musliman da odi. Na to dženazu vidim kamaru bida. Ja sad šutim, hodila dobro, jel? Pristoja na to. Dobro, šta ti sad dođeš i kažeš, e to je novotarija, to je novotarija, postavljaš sa njim šta si uradio? Da mi samo čovjek kaže, jesi li promijenio nešto ili nisi? Jel korisna stvar ili ćeš možda nanijeti štetu? Nekada je vađib obaveza da čovjek šuti. To zapamtite. Vađib, vađib, vađib, vađib, fard da šutiš. Zašto? Zato što ćeš, kada to kažeš, prouzrokovati veću štetu nego korist. Tad se nanosi šteta muslimanima. To moramo znati. šehu li samim rahmatullahi ta'ala lehi poredi, po, prolazi u, u, Damasku pored Arab. i vidi oni se opijaju. Kažemo mu šeh, kaže oni se opijaju. kada pusti nek piju. Jel pijenje, jel alkohola dozvan je zabranjeno? Zabranjeno. Šta kaže? Ako se otrijezni ono kad odeš ubijet muslimane, manja je šteta u tom da se oni opijaju. Ne kroljaju. Jer ako se otrijezno odeše ubijati muslimane i silovat muslimanke. Bez obzira. Prihvatili islam. Ne, imate, ovo, imate oblast u davetu, u davetu, davetu solid din. Imate oblasti gdje se obrađuje. Pitanje, kad je čovjeku dozvoljeno naređivati na dobro i dobro ćete i kad nije? Kad, recimo, kad je ako ćeš nanijeti štetu meni, tebi nije, nije ti dozvoljeno da naređuješ u toj situaciji dobro. Zašto ti na, ošteti mene? Kao muslimana me ošteti. A ti, ako će samo šteta se vrati tebi, pa ti hoćeš, nema veze, žrtvuješ tebe, to je tvoje pitanje tvog istihada, hoćeš u toj situaciji ili nećeš. No međutim, ako šteta prelazi na druge muslimane, onda čovjek ne smije. Zašto? Jer nanese štetu muslimanima. To su, to su pitanja koja, koja je neophodno, vjerujte mi braće, neophodno i obraditi. Nije rješenje u tome, čeka, a ja sam se njima izbrojio, jes mene briga, hoće on, neće on. Nije kvaka u tome da se izbroji čovjek. Nego mora biti učinkovitost u tome. Znači čovjek ako da osjeti hoće li stvar uroditi plodom, neće li uroditi plodom. Meni čovjek dolazi i kaže, neće mene niko uvijedi da je melud novotarija. Znam, ja znam, on to meni govori. Ja znam da je novotarija. On mene lično govori, ja ga slušam. Kažem ja u sebi, naravno, razmišljam, vidjet ćeš. Šta ću ja pokazati da te može neko ubijediti? I obavim jedan razgovor sa njim, poslije toga jedno možda pol sata, 40 minuta. Sleže se on. Uvjeri se čovjek. A naravno, kad je to rekao, šta sam ja trebao odmah? Istog momenta tako reagao, mo šta, ti ćeš meni govoriti jel novotarija, nije novotarija. Nije pojenta u tome. Pojenta je da da riječ bude učinkovita. Učinkovita. Da čovjek sačeka vrijeme kad će pogoditi. Jel tako? Bili smo u vrijeme borbe ovdje, pa čovjek cilja. Jel puca uvijek ili čeka kad će ko naletiti? Čeka čovjek. Jel tako? Ne puca uvijek. Čeka. Kad? Tako ide. Futbaleri, šta radi? Igraju, jel svi kad god lopta dođe do njih po gol puca? Ne puca. Čeka priliku pa onda. To je život tako. I čovjek uvijek u svim situacijama kroz koje god prolazi čovjek čeka priliku. Ukazala mu se prilika da, primjer kažem, da ostvari neku dobru materijalnu dobit. Jer čovjek uvijek ulaže. Gdje god vidi da neki on ulaže. Ne ulaže uvijek. Gdje ovi kockaroši izvuku par od ljudi? Kad karu 350.000 evra, dobitak na lotu. Oh, <gasps> oni sutra redo vidite gore. Kolone. Zašto? Čekaju priliku. Ako ulovi, ulovio je. Prilika se čeka. Vjerujte, u davetu prilika se čeka. Znate, Ebu Sufjan, <laughs> Ebu Sufjan bio mušnik. Ali se čekala prilika kad će Ebu Sufjan prihoditi islam. Prihoditi islam sobođenju veke. Bili je, jučer se borili protiv poslanika sallallahu alaihi sallam, došlo oslobođenje Mekke, oni prihvatili islam. Nemojmo misliti da oni koji, koji danas praktikuju novotariju i sutra će praktikovati. Kaže meni ova žena danas to me nazvala, eto ove stvari, kaže, ja ne mogu nikako da shvatim da taj to radi, da onaj radi, da se ovo praktikuje. Kaže, ja slušam, kaže, šta ti govoriš? I kaže, ja ću najvjerovatniji, kaže, poslušat, kaže, to što si ti rekao, ja ću tako, kaže, uraditi. Međutim, ne mogu nikako, kaže, da, da razumijem da, da taj radi, tako ona meni imenuje, nabraja. No, međutim, pogledajte. To su šubhe kod nje. Pojavile se šube. Ali šta? Vrijeme odradi svoje. Rečenica jedna je bila poticaj da se ona uopće javila na telefon. Samo jedna rečenica. Jedna istina koja je došla do, njezinog, do, njezin, do njezinih ušiju bila je sebe da ona htjela da obavi razgovor telefonski. I alhamdulillah, napravio se preokret kod nje. Pomjerila se. A juče nije samo mogla s tim pomiriti. I naći ćete takvih ljudi koliko hoćete. Naći ćete takvih ljudi koliko hoćete. Juče on bio, vjerujte da Allah Đelešanu sačuva kakav je bio. A danas ga vidite, alhamdulillah, ali naš brat u islamu. Na nama je da damo svoj doprinos, ne možemo stvari preko noći promijeniti. Ne možemo, ne možemo, ne možemo i s tom činjenicom se moramo pomiriti. Čekajte priliku pa onda. Bokseri, šta bokseri radi? Tijelo vrijeme trče po ringu dok brada bude slobodna. Kad brada bude slobodna, klap. E to je. Kad naši imami ne znaju. Ja sam svim imamom govorio, znam. On sve zna, kaže, ja ne mogu ništa ono čekat ređeno od Ejsa. Šta sad? On zna to sve koji ja. E šta sad, čovjek, samo da mi čovjek pokaže, da mi čovjek kaže mi ti rješenje za to. Salam <laughs> pa doće, inša Allah Stanje se i kod nas puno popravilo, samo što mi živimo to stanje pa ne primjećujemo. Šta niste, hajde sjetite se 92. godine. Hajde, sad pogledajte ovdje preko mešeda samo 92. godine. Ko je od ovih što su ovdje bili? A da ne govorimo od 89. i 86. i tako dalje. Da se stanje popravilo? Ili 50. Ili 50. ne. kad nismo oni su mekte. Ne. Mislim, Boga mi nemojte očekivati da se stanje... Znate li, za 23 godine... Ljudi bili pod prismotrom. Vi kad pogledajte znate koliko se stanje kod nas promijenilo? To je za nepovjerovat. Vjerujte, za nepovjerovat. Samo što možda čovjek očekuje da to nekako preko se sve prelomi. Ne može. Da vi danas, jučer ste možda, jučer su vas možda komšije prezirali. A danas vas poštuju. Danas ih ima doći, s poštovanjem će s vama razgovarati. S poštovanjem. Zar to nije napredak? Ne možemo mi samo gledati napredak u tome da mi finale, gotovo. Odjednom samo se finale gleda. Ne može se gledati finale. I jednom gledamo finalno, gotovo, završetak, islamska država. ha znate li da je fitnet, da je fitnet, od kad je otvoren, ostaje otvoren. Od vremena ubistva Uthman ibn Affan radijallahu ta'ala anhu vrijeme fitneta. I mi danas kad pogledamo, napravljen je veliki, veliki pomak je napravljen na području BiH. Ogroman. Ono je činjenica da možda sad stanje mi pogledamo u Sanđaku se pomjerilo u određenom segmentu, mi mislimo da su oni riješili sva pitanja. A kad evo ja utorak razgovaram s čovjekom, kaže on meni, o, u stvari nije, to će biti subota ili ne, subota. Subota ili nedjelja, nisam siguran jedan od ta dva dana, prošla subota. Kaže, koliko neznanje, kaže, u Sanđaku vlada, tu je za ne povjerovati. I on govori koliko bi, koliko bi trebalo intenzivirati predavanje i tako dalje u Sanđaku. Mi gledamo stanje sa strane i mi vidimo određene stvari koje su se popravile. No, međutim, oni kad gledaju stanje i slobodu kod nas, <gasps> oni izgoriše zati. Znači mi stanje koje živimo ne vidimo da, ne vidimo da, je, ono, da je ono zaista veliki napredak. U osnovi jeste. Samo hijjaba, subhanallah, kad bismo pogledali bojan 92. 3. godinu, koliko je bilo u Matuzićima? Samo da kažemo ovdje u Matuzićima. Ne, oj, zaista. I sad čovjek vidi, recimo, sa, danas, brakova, je vidiš danas dječurlija skače, igraju sa sve, maša Allah, znaju od Kur'ana puno toga. Vidite danas to su već brakovi formirani, već su djeca izrođena, već imate generaciju koja pridolazi. Generaciju od koje se nešto očekuje. Ne možemo mi požurivati, deset godina u, u historiji je ništa. Deset godina u historiji je ništa. I 50. Formiranje historije je ništa. Samo što mi mislimo da mi možemo da je ramat islam zavlada svijetom dok smo mi živi, jel de? E, ne mora tako. Ne mora, taj nama kaže ja doživim. Ej, Boga mi, onda si ti dugo za glave da bi ti živio. <laughs> bi zacrto da živi možda. <laughs> ne može, nepravdu. Mi vidimo nepravdu, vidimo te stvarno. međutim, stanje moramo realno pogledati. Realno. Naš problem bio početak, Da u početku ne Nedostaju mnoge stvari, vjerujte. Ja Ono, ono je činjenica da ahlakom, vjerujte mi, ahlakom možemo puno toga uraditi. Na nekim stvarima čovjek mora osaboriti. Ponekad dobijete, dobijete recimo udarac, žestok udarac dobijete. I osaborite, tad ništa ne kažete. Za tri, četiri dana vidite čovjeka stivke što je to rekao. Sam se postidi toga. Imate ljudi koji su vas jučer vrijeđali, a danas dođe i s poštovanjem s tobom razgovara. Te stvari, ne idu stvari preko noći. Poslanika vas sallam vrijeđali i bilo je koji su govorili i sihirbazije, i, i izmišlja priča drevnih naroda, i ovako i onako, međutim došli su poslije prihvatili islam i pokorili se Allahu te barake Svi činjenica, ne možemo stvari preko noći promijeniti. To nasilo ne ide ali nema potrebe da čovjek uopće onaj, o nekim pitanjima uopće ne diskutuje sa imama. Ja vjerujte mi ulazi, ulazim u mešćide. Ulazim ko što i vi uđete u mešćide, ko što klanjate namaz i tako dalje. No, pa međutim, uđi u mešćid, obavi namaz i kad završiš sa namazom, posanavim se s ljudima i iziđi. Ponekad ćeš i čuti da oni dobaci jedan drugom, ej, ovi su vama, priča njemu, da ovaj čuje. Pusti ga, iziđi. A pa dođe drugi put, dođe treći put, četvrti put, peti put, deseti put, pedeseti put, pokažemo ahlakom i moralom da onako ponašaj se onako kao što se od tebe traži. Ništa drugo. Sutra i kad počnu tim, tim ljudima, starim ljudima, počnu im govoriti, e, počne neko im govoriti protiv nas, neće dozvoliti oni. Ne dozvoljavaju. Zašto? Zato što te znaju. Ja znam jednog čovjeka ovdje, on možda kod vas ovako ne dolazi ovdje. Ali ja sam ga slušao, ja sam ga slušao direktno u svoje uši, meni je govorio to. Kaže, šta ima, kaže, meni neko govorit, kaže, protiv naše omladine ovdje. Ja znam, je našu omladinu ovdje. Šta će, kaže, meni on priča protiv omladine? Ja ga slušao, meni lično govorio. Možda ovdje kod vas u možda nikad nije ušao. A ja sam ga slušao, meni govorio. Ja, kaže, ne dozvolim da meni neko priča, je protiv naše omladine. Šta će meni, kada neko priča protiv naše omladine? Došao ovdje on meni da kaže kakav je moj komšija. Kod ja ne znam kakav je moj komšija. To sam ja slušao. I recimo takvih stvari imate koliko hoćete. Zbližite se s narodom koliko možete, pomozite im u stvarima, možda Allah tabaraka ta'ala da da to bude sebe da se on prihvati. Nemojte zaboraviti slučaj poslanik sa selem sa onom staricom. Šta je on? Ona starica nosila drva pa on, hajde joj pomogni. Pa kad je donijela drva, kad je donio drva pred njen stan, kaže ona, ne imam, kaže, sinko, kaže, odakle da ti plati. Ali kaže, pa savjetovaćete. Kaže, reci starice, Kaže, pojavio se u Mekki ovdje Muhammed sin Abdullahu, kaže, poziva u nešto pa se njega pripazi. Kaže, ne, ovo starice, kaže, ja sam Muhammed sin Abdullahu. Kaže, ona ješhada, la ilaha illa Allah, ješhada anna Muhammedan abduhu wa rasula. Ahla. Ponekad za nas je nesvatljivo da mi pomognemo čovjeku koji nije multezim, jel da? Vidite, ja sam nedavno vidim neki minđišari, oni su, tu su minđiše, nabocali se Allah Đelešanu i zna da li svi kad pali Allahu Đelešanu da sežu I vidim ih, hoće da se parkiraju i vidim da je čovjek razbio, raz, razbijena flaša i on tamo pa će da... I ja njemu signaliziram i kažem, malo na, na točkove da pripaziš, ima flaša razbijena. Aj, čovjek, kada sam mu dao 50 maraka. Tako ponašanje, čovjek, to je sitnica, Stvar koja je obična za svakog insana da kaže čovjek će probušiti možda gumu otići. No međutim za njega je to krupna stvar da on to čuje od nekoga od koga on smatra da je on da ujeda. Jer oni, naučili su oni da od danas čuju da smo mi agresivni. Da mi čim sjede sa nas, odmah mu uho odgrizeš. <laughs> Neozbiljno. ozbiljno. Ljudi su naučili da smo mi agresivni. Tako. Iz svog ličnog iskustva mogu ispričati koliko hoćete takvih slučajeva. Došao mi čovjek u posjetu i kad se vrati, kaže, pa nije to tako, kaže, ko što sam ja mislio. Misli ako vidite da on slučajno pogriješio, šta? Ne, zaista, lami, mi. Čovjek došao i on je mislio, to je sve pod ručnom. Kad smo sjedili onako, malo se našalili, nasmijali se, porazgovarali, vratio se čovjek i pričao jednom našem bratu. Kaže, e, e, nije tu, kaže, kako sam ja to čuo i kako sam ja to mislio. Ovako, kaže, može tu. Su naučili da mi jednostavno čim sjedneš sa njim strogo. Na koljena, eh, početak sjela, počinjemo u Allahove vjeri, završetak sjela, gotovo. Subhanallah, nije to. Resul sallam sa ashabima je živio, razgovarali su o mnogim pitanjima i tako dalje. Zbog toga mi moramo ostaviti prostora ljudima da nam nekad i kažu šta su bolesni bolani. Čovjek samo vam priča jedno, jedno. Cijelu, cijelu tu noć on vam priča o svom problemu. Jer vrlo vam je lako ocijeniti čime je čovjek zaokupljen. Sjednite s čovjekom i on počne pričati. Mi hoćemo praviti asfalt onako, onako, onako, onako čovjek. je gore komšija dao onaj čovjek, ja vjerujte mi ne znam ni gdje mu je asfalt, ni gdje mu je kuća, ni kud hoće prostor asfalt, ništa ne znam. A on pa mi počnemo pričati o nečem drugom i on opet, ja odšao kod gor komšije i ona, <laughs> stalno kažu neće dati kad on dade. I opet počnemo, i on opet, evo je bio ja kod onog gore drugog komšija, onaj drugi komšija. Cijelu noć asfalt. Čovjek kupira na asfaltu. I vidite drugog čovjeka koji dođe i počne pričat o školi. Vidite, treći počne samo auta. Mobiteli. Sve ona nova verzija, ona stara verzija je to onog tamo, ona je samo priča kako je izvezo đubre, kako je uzoru, kako je posiju, kako je... Preokupacija ljudi. A tako će vam isto ljudi, vjerujte, kazat od čega, šta im nedostaje u pogledu njihove vjere. Jer kada ih pustite da počnu govoriti, pustite i da on počnu govoriti o svojim viđenjima dina. Vidjet ćete. Onaj sklon turbetima, onaj sklon novotarijama, onaj sklon... Ono... Dok vam ne kaže čega je bolestan, kako možete propisati lijek? Ne kako možete propisati lijek? Možete mu govoriti o propisima, a ne znate čega je bolesta. Pustite ga nekom kaži. kaže. Mene boli turbe, mene boli mevlud, mene boli ono, mene boli ono. I kad vam sve nabroji šta ga boli, ako imate neki nasihat, onda mu kažete, vrate, ovo bi trebalo ovako, da izgleda, ovo bi trebalo ovako. O, jamaj ti men pričat! Dobro, Allah te nagradio, neće pričat. On neće tebe slušati, što ćeš mu džaba pričati? Ne, što ćeš mu džaba pri, nemoj mu ništa pričati više. Ne slušate. Nemoj džaba pričati. To ti sad pričaš zidu. Ali mi nismo naučili to da mi ponekad trebamo ne, zaista, treba čovjek nekad Resul sa srlom, dolazimo dolazimo u mekanski muš hoće napraviti sporazum sa njim. li tako? Šta kaže, Mohamede, šta hoćeš? Imetak, ženu, vlast, šta hoćeš? Samo reci. I oni kazali od čega su bolesni, hoće ga potkupiti. Jel tako? Rekli šta se šta hoće? Hoće da ga potkupi. Da bi on odustao od ovih principa. Šta on kaže? Iako je slaba predaja, kada, kada, biste mi da, kada biste mi stavili sunce u desno mjesec, lijevu ruke, neću od ovog odustati. Rekao im je lijek, hajte sad. Nije sa njima raspravljao. A vi ste ovakvi, a vi ste onakvi, ne. Kad biste mi to dali, u desnu ovu, u lijevu, ne biste, ja ne bi odustao od ovoga. I gotovo. Ali vjerujte, ti, ti nasihati, ti odgovor od poslanika sa Salem su zaista čudo. Ali eto, treba ih malo i